اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. On zbog svoje savršenosti svu hvalu zaslužuje i pošto je samo On savršen, samo On svu hvalu i zaslužuje. On iz svoje savršenosti savršeno gospodari svojim stvorenjima, nepogrešivo im propisuje i određuje, daje i skraćuje, pa na svemu što nas zadesi od dobra i musibeta, Allah subhanahu wa ta'ala svu zahvalu zaslužuje. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo, jer koga Allah ne pomogne odmognuti i nikoga pomoći ne može kome Allah ne oprosti pravedno će ga kazniti a njegova kozna je bolna i teška je koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put a je upućen i nema mu zablude nikomu ne može nauditi ako je na pravom putu ako ga Allah subhanahu wa ta'ala pravedno u zablude ostavi tome nećeš naći ni pomagača, ni upućivača, kao što uzvišeni kazuje. A zatim nastavljamo sa govorom o Allahu subhanahu wa ta'ala. Nastavljamo sa spominjanjem nekih od osobina koje je šehe Uslam ibn Taymiye kao primjere spomenuo u Vasiti, ali su kasnije komentatori se potrudili da pojasne ove stvari pogotovo one osobine koje je rijetki ili samo ehli sunnet Allahu subhanahu wa ta'ala potvrđuje iako se Allah u Kur'anu njima opisuje govorili smo prošli put o Allahu subhanahu wa ta'ala sveobuhvatnosti u odnosu na njegova stvarenja, to je da Allah prostorno i vremenski u svakom drugom smislu obuhvata kontroliše, zna, upravlja, uređuje i tako dalje svoje stvorenja i da između ostalog zbog toga na kraju dersa malo smo spomenuli da je to jedan od razloga ko što Allah kaže od vakela al hajji ledina je mut osloni se na živo koji ne umire da se samo na njega rob u potpunosti može smije i mora da osloni a tevekul je predavanjem srcem, predano srca, vezanje srca za Allaha subhanahu wa ta'ala, predanost srcem Allahu subhanahu wa ta'ala, potpuna sigurnost, oslonac, naslanjanje, prepuštanje, iz ubjeđenja da će biti samo onako kako Allah svakako hoće i da sve što Allah subhanahu wa ta'ala odredi da je to hajr u konačnici, a zatim činjenje od uzroka za postizanje željenog ili izbjegavanje neželjenog onoliko koliko je to u mogućnosti samo. Pa čovjek može da uradi malo uzroka zato što je toliko može. Nepotpune uzroke. A da dobije potpune rezultate. I može da uzme sve uzroke a da ne dobije nikakve rezultate. Jer bit će onako kako je određeno već. I Allah je taj koji daje, a ne daje uzroci i sebe. I na Allaha se oslanja, a sebe bi se rade, pritome se na Allaha samo oslanjajući, a ne na sebe. Nakon toga šeh spominje dva ajeta, po, započevši priču, i zato nakon toga slijedi niz drugih ajeta o Allahom subhanahu wa ta'ala znanju. Mi večeras nećemo govoriti o tome, nego ćemo spomenuti one osobine koje prethode ovoj, a ostavit ćemo njegovo uzvišeno ime Al-Alim za sljedeće predavanje. Pa kaže šeheh wa qavluhu i njegove riječi, to jest Allah subhanahu wa ta'ala, wa huval alim al-hakim, wa huval hakim al-habir. Al Kaže Allah subhanahu wa ta'ala opisujući sebe na jednom od brojnih mjesta u Kur'anu kojima su spomenuta ova dva imena Wa وَهُوَ al-hakim. U drugom ajetu koji je šeheh ovdje spomenuo odabrao al-hakim al-khabir. Imamo ovdje dva ajeta u svakom ajetu se spominju dva Allaha subhanahu wa ta'ala imena s tim da se jedno ime ponavlja u oba ajeta pa ćemo ako Bog da večeras, a jedno ćemo ime, to jest El Anin, onaj koji sve zna, ostaviti za sljedeći put, pa ćemo se skoncentrisati, znači, na ime Al Hakim, kao što je naslov predavanja, tako je naslovljen. El Hakim, onaj koji je beskrajno mudar, neizmjerno mudar, beskonačno mudar, između ostalog znači. A ima još drugih stvari. Kaže, وَهُوَ alimun hakim on je onaj koji sve zna i koji je beskrajno mudar. El Hakim je od korijena Hakim mim ili Hakeme, što znači suditi između ostalo sve propisivati i znači isto tako dakle je hikmet ili mudrost. Pa Al-Hakim, pored toga što znači da je Allah subhanahu wa ta'ala mudar, pa ćemo objasniti inša Allah šta je to prava mudrost. Al-Hakim znači da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini koji propisuje. Jedini koji sudi i presuđuje. Koji ima pravo koji to istinski čini. Jedini koji je određuje. A zatim također znači da je neizmjerno, beskrajno, u potpunosti sa svih aspekata mudar. Pa kad određuje i kad propisuje i kad presuđuje i sve ostalo što čini Allah subhanahu wa ta'ala iz mudrosti djeluje. Zašto ovo ovako govorim? Jer postoje sekte u islamu koji kažu da Allah radi čisto iz htjenja, bez nekih ciljeva. Radi šta hoće i tačka. I nema tu nekog cilja iza. Allah subhanahu wa ta'ala u nama najbitnijem ajetu kaže وَمَا خَلَتْكُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio džine i ljude ni zbog čega drugog osim sad samo mene obožavaju. da samo meni ibadet čini. Dakle, govori da je on stvorio i govori da ima razlog. I mnoštvo je dokaza šerijatski. Plus stvarnost, logika, razum, nužno ukazuju na to. Da pametan čovjek, i ole mudar čovjek, ne radi, ne djeluje, ne trguje samo da se obraće, bez obzira da li zaradio, izgubio, nek se radi. Ne gradi samo da se zida, bez ikakvog cilja, plana, potrebe. Nego ko, ko je ona razuma, a što mudri, to više planira i ciljeva ima. I drugačije, i neobično, i neshvatljivo djeluje odnosno na one druge koji su manje mudri. Kod insana je to potpunost osobina mudrosti što podrazumijeva pametno djelovanje sa određenim ciljevima i planovima. Allah subhanahu wa ta'ala je savršen, potpun, opisan i na nazvao se i opisao imenom i osobinom mudrosti. I dođu Allahovi robovi i kažu Allah ne radi s razlozima, ne radi s mudrosti, nema ne kriz to iza toga ništa drugo nego samo onako radi zato što hoće. S druge strane postoje ljudi koji pokušavaju zato što vjeruju u ono što su vjerovali muslimani od uvijek, to je da Allah subhanahu wa ta'ala djeluje, dakle određuje, propisuje i sve druge stvari što se dešavaju iz mudrosti, i da u njegovim riječima i dijelima subhanahu wa ta'ala imaju mudrosti, a ne jedna, pokušavaju neki ljudi da dokuče te stvari. Da shvate, da spoznaju, da pobroji, da pre, prenesu, pojasni. I odgovor takvima je, kad budete imali Allahovo znanje, moći ćete pobrajati i shvatiti i pojasniti drugima Allahove mudrosti. A s obzirom da je to nemoguće, Mi od tih stvari znamo ono što je razumski dokućivo s jedne strane, a toga je malo, ili ono što nam je u šarijaskim i drugim dokazima pojašnjeno. A to je također nepotpuno. Ne da nam nije, sve, da nam nije dobro pojašnjeno, ne s tog aspekta nepotpuno, nego Allah subhanahu wa ta'ala ima od jedne stvari ili u jednom propisu ima mnoštvo mudrosti, nama je spomenuta jedna ili dvije, a ostale su nam prešućene. Pa ako znaš mudrost ili dvije, to ne znači da znaš sve nego se iza toga mnogi, još mnogo mudrosti krije. Stoga, ehli sunnet vel džema'a uvijek, pa i po ovom pitanju, je u sredini između dvije krajnosti, između onih koji negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala mudrosti u propisima, u odredbi, u dijelima njegovim, bilo šarijaskim ili stvaralačkim, i onih koji pokušavaju sve to da dokuče što je nemoguće. Mi vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala mudar, da mu je to ime al-Hakim, što između ostalog znači mudar, nakon što znači da je sudija i onaj koji propisuje i određuje. I da je subhanahu wa ta'ala u svakom dijelu ima mudrosti, ne jedne, nego više. I da neki robovi mogu a sve nikad ne mogu da dokučiti. I od osnova vjerovanja u kader je da Allah subhanahu wa ta'ala sve stvara s ciljem. Sve određuje s ciljem. Sa određenim razlozima od kojih je većina skrivenih i koji su u konačnici dobri i pozitivni. I to se zove mudrosti. Allah subhanahu wa ta'ala je Al-Hakim, što znači prije svega onaj koji propisuje. I Allah subhanahu wa ta'ala propisuje, određuje, sudi i presudu donosi. Nagrađuje i kažnjava. Allah subhanahu wa ta'ala ima dvije vrste svog suda i svojih propisa. Šarijatski i stvaronački. I svi smo mi u potpunosti potičeni jednom i drugom vrsti. A između njih je velika razlika. Allah je propisao čovjeku da živi. Nije ga pitao hoće nam neće. Propisao mu je da mora da raste, da stari i da umri. I to onda kad Allah hoće. Propisao mu je da mora da jede, da pije, da kao vrsta mora da se razmnožava, da mora to hrani, hranu i piće da izbacuje onako kako mu je propisano. I još mnoge druge stvari, da se spava, da, spava, da se odmara, da se trudi, da preživljava. I ljudi to rade silom. Tako su stvoreni, tako mora i ne mogu pobjeći. I tom Allahovom sudu su svi podčinjeni. Pored toga Allah subhanahu wa ta'ala je propisao šarijat u kome se nalaze set propisa vezani kako rob treba da vjeruje, da shvati, da doživi svog gospodara i svoj odnos prema njemu. Po pitanju objeđenja. Zatim kako rob da djeluje po tom vjerovanju. Kako rob da se ponaša prema drugim robovima. I to za svaku vrstu od njegovih robova posebno. I ko se počinjava tim propisima, taj je vjernik. Dobio je u okviru Allahovog suda sud da je vjernik. Ako odbije te propise, također za njeg ima Allahov sud. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirum wa minkum mu'min. Ona se stvorio ima nevjernika, ima vjernika, kaže. Neki su nevjernici, neki vjernici. I riječ nevjernik je Allahov sud. I spominje se, i koristi se, i vjeruje se, i premjenjuje se, i prema takvim djeluje se samo onako kako je Allah propisao. Po šarijastim uvijek. A ne kako ja ili ti ili ovaj da namislim. Ali ako nevjernik ne želi, ne vjeruje u šarijat, ne želi da ga primjenjuje, ne radi ništa od njega, to ne znači da ne on nije, da njega šarijat nije obohvatio. Jest. Na ovom i na onom svijetu. Na ovom svijetu je dobio naziv i propise kao nevjernik i obavezao vjernike da se prema njemu opode onako kako se muslimani trebaju da opode prema nevjernicima u dobru i zlu, u miru i ratu i tako da ne različiti su propisi. I na onom svijetu ima sud. Mora da umre ko svi ostali ljudi i mora da proživljen bude i mora da mu se sudi i mora da dobije ono što je zaslužio svojim djelom, odnosno ne djelom. Tako da su i šarijaskom propisu i ovom stvaraloškom kosmičkom propisu i sudu svi počinjeni. Niko nije pobjegao. Samo su neki upućeni pa rade ono što Allah subhanahu wa ta'ala hoće i s čime je zadovoljan i dobit će ono što je Allah za takve pripremio za one kojim je zadovoljan, a drugi su odbili pa će dobiti ono što su zaslužili jedini Allah subhanahu wa ta'ala kao stvoritelj čovjeka, džina i svega ostalog, ima pravo da propiše njima zašto da žive, koliko da žive, kako da žive u pitanih prirodnih stvari, isto tako šta da rade, zbog čega ih je stvorio, zašto da žive, kako da žive na ovom svijetu i kako vječno da prođu na ahiratu po pitanju njegovog šarijeta. I niko nema pravo da propisuje propise vezani za vjerovanje, djelovanje, obhođenje osim Allah subhanahu wa ta'ala. Stvoritelj ljudi koji zna šta ljudima treba. I kad bi se svi skupili, najpametniji, prvi i posljednji, i osmislili sebi, a to je nemoguće, nekakve kakve zakonike oni ne bi bili ni slični Allahovom šarijetu. A kamo li isti, identični. I sigurno bi tu bilo nepravde. I sigurno bi tu bilo štete. Kad bi im bilo dozvoljeno da radi. A znamo da nije dozvoljeno i da sud pripada samo Allahu, uzvišom kao što Allah u Kur'anu kaže. S druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala u svemu, što je odredio, stvorio, propisao kaderom, propisao šarijatom. Allah je to iz razloga pozitivnih propisao koji se mudrosti nazivaju. I Al-Hakim znači i mudri. I to neizmjerno mudar. Čovjek po pitanju znanja i neznanja, ispravnog i neispravnog djelovanja, može da bude u jednoj od tri kategorije. Može da bude zolomčar, pravedan ili mudar. Zulumčar je onaj koji stvari stavlja na mjesto gdje, gdje im nije mjesto tamo. Gdje ne odgovara. To je zulum. Po definiciji. Da uzmeš nečije pravo, prisvojiš sebi ili daš nekome drugom. Ili bilo koje stvara, stavljane stvari tamo gdje im nije mjesto. To je zulum. Pravda je da stavljaš stvar zato što znaš gdje im je mjesto i staviš, a ne znaš zašto to treba tako. To zove pravda staviti svaku stvar na svoje mjesto, dati svakome njegovo pravo, to je pravda. A učiniti to iz razloga pozitivnih koji poznaješ, to se zove mudrost. I zato mudri ljudi nekad kad rade, kad trguju, kad nešto drugo rade, bilo što, neka sebi dozvole da namjerno, svjesno negdje izgube da bi na drugom mjestu dobili. Dok onaj koji je pravedan, koji samo osnove zna, ne zna da gleda malo dalje, on gleda sve da stavi na svoje mjesto i čuva sve. I ne zna da proračuna da nekad rizikuje pa profitira kasnije. Također Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan. I zulumčar nije bio ni će kad biti. I pored pravde, on je mudar. On stavlja svaku stvar na svoje mjesto i to bezgrešno čini, nemoguće da pogriješi, bez greške. Savršen je. Bilo u stvaranju, sudbini, određivanje sudbine, ili u šarijetu, u propisu. I to radi zato što zna i hoće, namjerava, određene koristi. Pa stvori i blisa kojeg mrzi. I zna da će mu biti nepokoran. I stvori nevjernika, zna unaprijed gdje će završiti. A nije ga on prisilio. Sam je odabrao. Iz mudrosti. Od mudrosti je to njima iskušaj vjernike i da vjernici imaju tu borbu između dobra i zla, i da se izbore i da se pokaže na kraju kako prolaze oni koji su sa Allahom dobri, a kako prolaze oni koji su samo sebi ugađali i tako dalje i tako dalje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kad nešto određi ili kad nešto propisuje u smislu šarijeta, Allah subhanahu wa ta'ala to čini iz koristi određenih, ne koristi nešto što mu treba, nego iz pozitivnih rezultata i koji se zovu mudrosti. I ono što je stvorio samo po sebi, ima određene mudrosti u načinu njegovog stvaranja. Nije slučajno stvorio upravo takvog. I tu, tu količinu, taj broj, tu veličinu nečega, bilo dobrog ili lošeg. Plus, ne stvara ništa samo sposebi, samo zbog sebe, nego zbog određene funkcije koju će raditi na ovom svijetu i određenih mudrosti koji će se pokazati. Ja na dunjalku ili na ahiretu. Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o sebi i koristi ime El Hakim i Hakeme Jahkumu koristi to u, mis, u, u, u kontekstu suđenja, šerijatskog ili u kontekstu suđenja odredbi, to jest odredbi, propisivanja. Pa Jusufov brat, Jusuf a.s. kaže ja neću fanan ebrahan arda hatta je'tena ni ebi au jahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Neću ja, kaže, maknut se odavde. Neću ja ući, vratit se. Jer sam rekao, dao obećani babi da neću dolaziti bez brata. I brata smo izgubili. Ja se neću vratiti dole dok mi babu ne dozvoli ili dok mi Allah ne presudi. A on najbolje sudi. Što znači ne presudi? Noga ne usmrti, dok mu ne odredi neku novu na faku, nešto drugo. Ovdje se odnosi na kadar. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Mumtehne, na primjer, kad govori o nizu propisa, kaže dalikum hukmullah to je Allahu sud yahkumu bainakum on sudi među vama wallahu alimun hakim Allah sve zna i mudar je ovaj drugi sud je šerijatski sud isti se koristi glagol nešto se odnosi na sudbinu nešto na šerijat jer Allah sudi na dva načina i određuje na dva načina i na kraju će da svima da konačnu presudu na osnovu znači našeg života i iskorištavanja tog života rađenja i obhođena prema šerijetu. Pa nije isti onaj koji je mogao, onaj koji nije mogao i tako dalje. Naš život onakav kakav je i naša sudbina od Boga je i savršena je za nas bolja, nam ne može biti. Svakog od nas pojedinačno. Ostane naš odnos prema Allahom šerijetu, pa će ti Allah subhanahu wa ta'ala pravedno ili s milošću presuriti na sudnjem danu na osnovu tvog šari, onoga širajte što ti je došlo i tvog odgovora u skladu sa tvojim životnim mogućnostima koje si imao. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah nikog ne opterećuje preko mogućnosti. A onaj koji je mogao odgovor. Za isti propis za koji drugi nije odgovor zato što nije. Pa će biti nagrađen ili kažnjen da shodno tome je li radio ili nije onaj koji je mogao, a opravdano onaj koji nije mogao. Propis je jedan, isti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže na drugom mjestu, pa ćemo spojiti sve ako Bog da jednu koristi rezultat na kraju. Wa huwa al-hakim al-khabir. On je onaj koji je al-hakim, znači sudi i neizmjerno je mudar. I al-khabir. Al-khabir, kad se spominje, a spominje se na nekim mjestima u Koranu sa imenom al-alim, što znači onaj koji sve zna, onda anim se odnosi na vanštinu, a habir na suštinu, na detalje. I zato se u arapskom jeziku habir izraz koristi za stručnjaka. Onaj koji zna kako nešto funkcioniše, u detalje. Pa, na primjer, svaki vozač zna kad pritisne kočnicu da će auto zaustaviti. A ne zna svaki, i mnogi ne znaju kako to sve dođe od one papučice do samog blokiranja točkova ili ovaj, ometanja, čitav sistem kako ide, mnogi ne znaju. Ima ljudi stručni, to znaju dokazati, nije to nikakav sijen, nije to nikakav čudo, ali ne mora vozač znati. Zna vozač da vozi i zna da stane na kočnicu i zna da zaustavi auto. Ali nije stručnjak. Oni, I mnoge druge stvari. Pa Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje kao sveznajućeg. I opisuje se kao el-habir onaj koji zna sve detalje. Kod nas se provodi koja je o, sve, o svem obavješten. To jest jedno od značenja. Allah subhanahu wa ta'ala iz mudrosti je stvorio meleke da ga obavještavaju. Ali Allah zna prije nego ga obavijesti. Allah zna čovjeka i ono najsitnije u čovjeku. E to je habir. I Latif također ima ime doći tamo kod kasnije, što je još jače, znači sve moguće detalje, pa se spominje kod Habira i Latifa da zna odakle se ta stvar nastaje, zbog čega je postala i koja je svrha, a ne samo kako funkcioniš. Koja je mudrost te stvari i šta se od nje u budućnosti očekuje. Tako sam spominjao onaj hadis da Allah subhanahu wa ta'ala vidi crnog mrava u crnoj noći na crnom kamenu i čuje topot njegovih koraka, on zna također sve o njemu. Zna što ga je stvorio, zna odakle, zna mu predke, zna gdje ide, zna koja mu je funkcija i kako će završiti, tako dalje i tako dalje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala je el habir Zanimljivo je da se sad vratimo na mudrosti. Da onaj ko vjeruje da je Allah subhanahu wa ta'ala neizmjerno mudar. Nakon što vjeruje da je Allah savršen. On je svoju vjeru popravio na nekoliko načina. Prvo naučio je dva nova imena. U ovom slučaju Hakimu i Habiru. Naučio je osobine o savršenosti, ona se podrazumijeva, nije vjernik, ne vjeri, ko vjeruje da Allah manjka, ne udubila. Naučio je da Allah sve zna, naučio je da Allah mudar, naučio da Allah zna u detalje stvari i zna njihove mudrosti i funkcije. Samo to znanje je sevap i to veliki sevap. I iman mu se poveća. Zatim njegova se vjera popravlja i njegov život olakšava. Kad znaš da onaj belaj koji ti je zadesio, Prvo nije te mogao zaobići, pa ne kukaš za onim što je prošlo, što nisam, što, što sam i tako dalje. Zatim Belajne nastaje onako ocjena, nije Allah samo htio, pa rasuo šaku Belaja na jednu stranu, šaku blagodati na drugu stranu, pa šta koga pogodi. Nego je Allah svakome odredio i zna i gledate u momentu dok to činiš kako se oporiš. Pa je nekoga iskušao sa blagodatima, nekoga sa iskušenjima. Propisao određene stvari koje su svima poznato kao dobre, bilo ahiretski ili dunjavočki. Na primjer, znanje i imetak ili zdravlje. I nekima je dao puno, nekima srednji, nekima malo, nekima skoro ni malo. I nekima je dao da bi ih iskušao. I da bi to bilo dokaz protiv njega. A on se time raduje a nekima je dao znajući što bi dokazanje. Drugima je oduzeo da bi ih iskušao. Prvi mora biti zahvalan, a drugi mora biti strpljiv. I oduzeo im je, uskratio im je, zato što zna da bi tu dobro njemu štetilo. Cilj znanja je bogobojaznost nus pojava traženja znanja i okolnosti. Mnogi koji uče vjeru mogu da se uzohole pa da u džennetu zaglade. Džennemu zaglade. Da se digne, da kaže šta mi ti imaš govoriti, to je ti ne znaš. Ko si ti da mi kažeš, to zove volost. A neće ući u džennet ko bude imao trudno volosti, mora kroz džennemu. Da Allah sačuva. Na primjer, za imetak Allah subhanahu ta'ala kaže وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ Kad bi Allah svima svojim robovima dao puno na fake, oni bi zulum na zemlji činili. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ Nego kaže, određuje u onoj mjeri koliko on hoće. Zašto? Innehu bi ibadihi habirun basir. Jer on kaže svoje robove u detalje poznaje i gleda pa ti je uskratio nešto što je općenito pozitivno, svi teže ka tome. Zato što ti da to imaš, ti bi bio zulumčan. To bi se okrenulo protiv tebe. Na ovom i na onom svijetu pogotovo. A ti saburiš, jer se uskraćenim osjećaš, doživljavaš to, fali ti. Saburiš, to shvataš kao uskršenje. Pa neko saburi milo, Iz vjerskih razloga neko silom ne može promijeniti. Volio bi on da ima drugi isa, ali ne ide mu i ne ide. Allah subhanahu wa ta'ala iskušao one koji, kojima je dao, ali, im je, ali ih je iskušao iskušenjem koje mogu podnijeti. A drugi uopšte tim iskušenjem nije iskušao jer ga ne bi mogu podnijeti. I to je blagodat kad ti uskrati. Kad ti ne da blagodat za tebe. I kad ti da, kad on hoće, a neka ti misliš i tražiš blagodat za tebe Da te je iskušao kad ti je dao. Da zahvalnaš budeš. A tad bi ti već na tom iskušenju možeš da prođeš, da uspiješ, da položiš ga. A prije toga ne bi mogao. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u suri Fečr kaže فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَهُ Kaže čovjek, kad ga Allah, njegov gospodar iskuša, pa ste riječ, iskuša, pa ga počasti i blagodatima obaspe, kaže gospodar mu uzdigao. Ko biva on dobar kod Boga, uglede. Jer ovdje se osuđuje. Ali kaže, iskuša ga, pa mu da. U sljedećem ajetu. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُمْ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ A kada ga iskuša, pa mu umani risk na faku. kaže rabbi ehane. Gospodane ponizio, zapostavio. Drugim riječima, šta sam ja Bogu izgriješio, pa mu je neugodila zulom učinio. To obhođenje je vezano za ima i akidu. Nas zanimaju ove prve riječi u ajetima. Kad ga iskuša pa mu da, kad ga iskuša pa mu ne da. I ono što imaš je iskušenje i ono što nemaš je iskušenje. I Allah nije nekome dao onako bez veze, nego mu je dao s mudrostima i ciljevima, prije svega da bi ga iskušao, a još i ima koristi. I nije nikome uskratio, osim s razlozima. Prije svega da bi ga iskušao. Pa onaj koji ima ono što je pozitivno i što smatra pozitivnim ubazenjem, prije svega da vjeruje da je to od Allaha. Kao su nema na nehi sena, kad zatraži pa mu donesu prijestolje od Balkise, on kaže, hada min fadli rabbi li je bluveni e eškuru a Ovo je dobrota, blagodat odnog gospodara, da me iskuša da li ću biti zahvalan ili nezahvalan. Odmah se sjeti, vidi šta sam dobio. Čudo, ču, neviđeno. Hiljadama kilometara u tren oka mi je donesen, nije naš, njeno prijestolje je iskušenje, jer svaka blagodat je iskušenje. Pa se tim samim priznanjem on početno počeo da zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala. A Karun kad izađe, Karun kad izađe da se hvališe, ponosi, prkosi, lomi srca onih koji nemaju, pa napravi smotru ključeva svojih riznica, nije znio riznice nego ključeva, da ti sad mašta šta li tek ima tamo u magazinima kad su toliki brojni ključevi da i grupa mladića mora jaki da nosi. Pa kad ga upozore, nemoj to radi tako, kaže, inema u titu vana in. To sam ja, kaže, dobio svojim znanjem, stekao. Pa jedan je Suleiman, alaihi selam, upućen na Dunjaluku i počašen na Ahiretu, a drugi je propo u zemlju na Dunjaluku i bit će upropašen na Ahiretu. Svaka blagodat koja ti dođe prvo, sjeti se da je to od Allaha, nisi ničim zaradio. Jer ono se radio, nisi zaradio. Ti Allah nije dao mogućnosti i priliku, ne bi ti mogao zaraditi. Zatim se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala pa je koristio pokornost. Iskoristi dok imaš. Jer doće vakat kad će željeti, nećeš moći da imaš. Ili na ovom ili na ovom svijetu. Nešto od blagodati, bilo vjerskih ili dunjavnički. I svako iskušenje koje te snađe, sjeti se da je to odredba savršenog. Nepogrešivog. Znači tako je najbolje drugačije nema. Taj belaj koji me snažu u ovom momentu, sad mu je vakat. Nije ono u čeme sad nađe, kaže. Nego sad mu je vakat jer je sad Allah dao, nepogrešiv je od tebi. I meni treba, ne nekom drugom, jer mene već bude. Ja ne znam unapre, ako se desi, I tako treba. I nije ga Allah samo onako je dao da me muči. Nego je dao da mu iskuša, dao ću da saburim i da mi da mnoge druge mudrosti. Neke su spomenuti u Koranu. Pa Allah kaže da sve što nas sadesi, da je to bima kesebe te idiku moja afuan kethir, ono zbog što smo mi zaradili svojim rukama, a kaže on mnoge stvari, mnoge grijehe i oprosti, znači sljedeći ja sam određenim grijehom kojeg sam učinio džahennem zaradio. Sekunda, sekunda. A i više, i više od toga. Džahennem je, ako uzmem obzir samo vatru, ne vrste mučenja, 70 puta bolni prženje od ove dinjavčke vatre. Nakupilo se grijeha, Allah od prve ne kažne orba. Kad su ashabi uhvatili čovjeka da krade, pa govali ga, pa došao i kaže, ali nemojte me sjeći ruku, kaže, prvi mi je put, kaže, vallahi nije ti prvi put, Allah nikog ne sramoti od prvi put. Morao si to zaraditi. Kaže, ono što vas zaresi, to je zato što ste zaradili, a množu poprosti. Ti skupiš deset greha, primjer govorim, samo ne, Allah zna kad, koliko i zašto. Allah te, te iskuša za dio toga. Sedam, osam, četiri, tri. Jer mnogo je suprotno mnogi, znači jedna grupa. Ne mora biti pola pola, ali za dio te iskuša, a dio ti već oprostio. Samim tim iskušenjem ti je dao nekakvu kaznu, siromaštvo, bolest, neuspije, bilo šta, koja je neuporedivo banja od one ahiretske. Zatim to obavezao i baljetom, a to je sabor. A sabor ti je najlakše na kadaru, jer ništa svakako ne trebaš raditi i znaš da ne možeš ništa promijeniti i sjedi šuti, nastavi dalje živjeti. Sam se ne, nemoj kukat sam. To je sabr. A kad znaš da je to da Allaha saboriš. pa ako osaburiš, a to je lako, jer sabori ne sabori i promijeniti nećeš. Kad osaburiš, innama je wafe sabiruna eđerahum bi gajri hisa. Zaista će strpljivi biti bez računa na nagrađeni ti za sabor imaš seba, pa već ti je greh oprošten. Ti imaš seva i to veliki. Iman ti se poveća shodno i baretu jačini sabora. Na kraju, kad saberemo odnos prema blagodatima i odnos prema iskušenjima, kad osaboriš na belaju, znaš da to nije onako bez veze nego da je Allah subhanahu wa ta'ala mudri te iskušao i da promijeniti ne možeš i da svakako je bilo onako kako je on odredio i da saborit moraš i da osaboriš i da ti time bolnu kat, patnju ukinuo zato što te za neke grije na dinaluku iskušao i da ti je seba veliki za sabor propisao i da si u plusu s jedne strane kad ti da blagodat obraduješ se i to je prirodno i obavezan si da se malo zabrineš, zamisliš, prokontaš, jer svaka blagodat je iskušenja. Pa ako si uzdignut po nekom pitanju odnosu na fazu prije, znaj da je mnoštvo ljudi onih koji su na prošloj fazi ostali i ispod toga su bili mnogi drugi, pa se sjeti njih, pa im preusmjeri dio onoga što je Allah dao. Sjeti se da je to iskušenje, Nemoj misli da si dobar kod Boga pa te Allah počasti zato što si dobar. Nego te Allah iskušao. I zahvali se Allahu i znaj da za da Allah kaže wa sayajzi Allahu shakirin. Allah će nagraditi zahvalne. I da za tu zahvalnost imaš sevap. I da onaj ko se Allahu zahvali na blagodatima, Allah mu blagodati čuva i poveća. La in shakartum la azidannakum. Ako budete zahvalni, će vam povećati. zbir ovog odnosa rezultira sreću. A čovjek nije sretan ako nije siguran. Onaj ko zna ljude ili nekog od ljudi kojemu kad čestitaju rođen dan kažu da ti Bog da zdravlje, sve ti je drugo u životu dao, zato što ne znaju njegovo stanje. A s druge strane, došlo je do njega nešto od njegovih muka i balaja, koji ima zbog svog lošnjeg odnosa prema svom gospodaru, vidi da nije sreća imati sve na ovom svijetu. I da oni koji su sigurni, smireni, oni su sretni. Alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje sa širkom ne miješaju takvi su, kaže, sigurni i upućeni. Takvima Allah obećava sigurnost i uputu. Sigurnost i uputu na ovom svijetu i sigurnost od kazne i uputu džendret na ahiretu. Znaš da ono što te zadeslo nije te moglo zaobići. I ono što te zaobišlo nije te moglo zadesiti. I ono što ti Allah uskratio, to je dobro za tebe. I ono što ti Allah dao, to je dobro za tebe, ali ujedno iskušenje. Osaboriš na musibetu, zahvali se na blagodati. Allah ti blagodati povećava. Iskušenja ti povećava, zato što se vjera povećala, ali ti daje iskušenja onoliko koliko uvijek možeš podnijeti. Nisu laka, ali su podnošljene. I što više rasteš u vjeri, raste tvoja sigurnost, jer se više na Allaha ostvanjaš. Znaš da On ne radi onako, nego iz mudrosti razno i sretni bi budeš na ovom svijetu. A u sreći na ahiretu će govoriti oni koji doživi. Da nas Allah počesti. Jer znajte da Allah subhanahu wa ta'ala kad propisuje u šarijaskom smislu također Allah ima toliko mudrosti da svaku stvar onako kako je propisao, iz mudrosti je propisao. Pa na primjer, podne namaz farz ima četiri rekiata i tako treba da bude i tako i najbolje pet ne valja, tri ne valja. To znamo kad znamo, to što znamo da veća Allah odredio. I nije slučajno tako. I to mudrost ima, i mudrost i to propisa i tog broja imaju. Zna ih ko? Allah. Nije nam nužno. A sam namaz, kao namaz, i broj pet obavezni namaza, i ta podne u okviru tih pet, također je propisana ne zbog sebe, zbog sebe, sam taj propisivanje ima svoje mudrosti, nego je propisana zbog drugih mudrosti opet, koje onaj ko ih bude obavljao, nešto doživi na ovom, nešto na ovom svijetu, a nešto samo Allah zna. Pa kada je tako sa jednim propisom, obični, najsitniji detalj na ovom bilo koji je propis na ovom neki sunet, musteha, sam po sebi je iz mudrosti propisa, plus ono što proizilazi iz tog propisa, također prouzrokuje raznorazne ima iza sebe razorazne mudrosti. Kako je tek sa cijelim mojim i tvojim životom? Allah te stvorio, počastio, uputio, dao ti blagodat, gledate, te, zna detalje, zna o tebi sve, a ti o sebi malo znaš, a kamo ne o drugima i o životu. Zna tvoju budućnost, već ti isplanirao, ne moraš da misliš, ne se brineš, samo da radiš da se trudiš. Prepustiš se. Ko med kad se prepusti onom koga gasoli, pa se ne buni, ni hladno, ni vralo, ništa, okreći ga kako hoće. Više od toga se čovjek treba da prepusti Allahu subhanahu wa ta'ala. Bude smiren, siguran uz njega. Čime god da ti se prijeti, šta god da strahuješ, šta god imaš, bojiš da ćeš se izgubiti, ili nemaš, bojiš da si zadnje se zubelaja, Samo se sjetiš da bit će ako Allah. Ako ti je suđeno, neće ti umaći. Ako ti nije suđeno, nećeš stići. I predaš se. I živiš. I trudiš se da što više dobra činiš, a greha se kloniš, a u samom svom načinu života, bilo da je slabiji, srednji ili jači u smislu šarijetske primjene, svakako ćeš da uživaš. A što bolji vjernik, taj je sigurni, smireni i srećni na ovom svijetu prije onog svijeta. Jer nisu isti oni koji čine dobro, oni koji čine zlo, ni na ovom, ni na ovom svijetu. Pa molim uzvišenog njegovim imenima i svojstvima da dok živimo stalno, trajno i uvećano dobro činimo, a kad preselimo da smrtne buke budu zadnje zlo koje osjetimo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهدى